ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين na bila shaka tulimtuma Musa kwa ishara zetu ende kwa Firauni na waheshimiwa wake na akasema hakika mimi ni mtume wa Mola mlezi wa walimwengu wote falamma jaahu bi بآياتنا إذا هم منها يضحكون Lakini alipowajia na ishara zetu wakaingia kuzicheka. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون Na hatukuonyesha ishara yoyote ila hiyo ilikuwa kubwa zaidi kuliko nyinginewe. Na tukawakamata kwa adhabu ili warejee. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون Na wakasema, ewe mchawi, tuombee kwa Mola wako mlezi kwa ile ahadi aliyokuahidi, hakika sisi tutakuwa wenye kuongoka. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون basi tulipoondolea adhabu hiyo mara wakaingia kuvunja ahadi ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون Na Firaun alitangaza kwa watu wake akisema enyi watu wangu kwani mimi sinao huu ufalme wa Misri na hii mito inapita chini yangu ye hamoni am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin au mimi si bora kuliko huyu aliyemnyonge wala hawezi kusema waziwazi falaula ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين Basi mbona hakuvikwa vikuku vya dhahabu au hawakuja malaika pamoja naye wakamwandama? فاستخف قومه فأطاعوه innahum kanu qauman fasiqin basi aliwachezea watu wake na wakamtii kwa hakika hao walikuwa watu wapotovu falamma asafuna taqamna minhum faaghraqnahum ajma'in walipotukasirisha tuliwapatiliza tukawazamisha wote فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين كيشة كوافان يقوى وتنغوليزي نمفانو كوابادعي الله أكبر الله أكبر لا أكبر Na bila shaka sisi tulimtuma Musa tukampa miujiza yenye kuthibitisha ukweli wake. Ende kwa Firauni na watu wake. Akasema hakika mimi ni mtume wa muumba wa walimwengu wote na mlezi wao. Nimetumwa kwenu. Wakamtaka onyeshe miujiza. Alipowajia kwa miujiza ya kuthibitisha utume wake, mara wakampokea kwa kumcheka na kumfanyia tashtiti na kumcheza shere bila kuzingatia maneno yake. Na kila muujiza katika miujiza iliyowajia mfululizo kwa uwazi wa hoja zake juu ya ukweli wa mtume na kwa kuwa kila mmoja peke yake unatimiza makusudio hayo kwa ukamilifu wa kila njia na ukamilifu wa nafsi yake hata ukiuangalia waweza kusema muujiza huu ni mkubwa kuliko ule mwingine na waliposhikilia kuendelea na waasi tuliwapatiliza kwa balaa za namna kwa namna ili wareje wacho potovu wao. Wakasema kumlilia Musa balaa zilipowaenea ewe mchawi ndiyo mwanachuoni kikwao. Tuombe kwa mula wako mlezi kwa kutawasali na ahadi yake aliyokupa atuondolea adhabu hii. Hakika sisi tukifarijiwa bila shaka tutaongoka. Mwenyezi Mungu alipoondolea masaibu yale kwa kuitikia dua ya Musa, wakamshtukia kwa kuvunja ile ahadi yao ya kuamini. Firauni akawatangazia watu wake kutangaza nguvu zake na madaraka yake. Kwani huu falme wa Misri si wangu mimi peke yangu wala hapana mwinginewe. Na hii mito ambayo mnaiona inapita chini ya jumba langu, hamiaoni haya basi hamzingatii mnayoyaona ya nguvu zangu na udhaifu wa Musa. Na Firauni alitaka kwa wito wake kutia imara utifu wao. Firauni akasema kizidisha ujabari, bali mimi ni bora kuliko dhaifu huyu mnyonge asiyeweza hata kubainisha wazi huo wito wake kwa ulimi wa fasaha. Akazidi kusema kuchochea kumkadhibisha Musa Lau ingelikuwa mola wake mlezi, angelimvika vikuku vya dhahabu kwa kumpa funguo za utawala au akamsaidia kwa malaika wa kumunga mkono. Ingelikuwa yeye ni mkweli katika madai yake ya utume. Firauni akawa anawachochea watu wake na akawaathiri kwa udanganyifu huu na wakamtii katika upotovu wake. Kwani hao walikuwa watu waliokwisha toka kwenye dini ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka. Basi walipotukadhibisha hadi ya kutukadhibisha kwa kupita kwa mipaka ya ufisadi, tuliwaangamiza kwa kuwazamisha wote. Tukamfanya Firauni na kaumu yake kuwa ni viongozi wa makafiri wa baada yao katika kustahiki mfano wa adhabu yao na kuwa ni masimulizi ya namna ya ajabu ya watu wote kuyazingatia.